priestera viedoklis. Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit priesteris Jānis un raidījums priesteri viedoklis. Jā, varbūt tās jūs esat nedaudz pārsteigti par to, ka uh, ir šāds jauns raidījums, tas uh, nav patiesībā tik ārkārtīgi jauns raidījums, jo pagājušajā sezonā jau tika uzsākt šis raidījums eh, priesteri viedoklis. Viņš bija tikai citā laikā, bet eh, eh, tagad jau sezonas, sezona sākusi ieieties savā ritmā un savā gaitā un, protams, arī tad redzu, ka varbūt tās ir kaut kādas lietiņas, ko vēl varētu uzlabot, papildināt varbūt tās un arī šoreiz pirmdienās eh, plāns ir uh, sākt un tu, turpināt arī šo raidījumu priesteri viedoklis. Jau iepriekšējās um, nedēļās izskanēja raidījums, kur bija saruna ar priesteri ar domu aprunāties un pārdomāt par kādām no sabiedrības aktualitātiem, procesiem un notikumiem, par ko iespējams arī gribas dzirdēt, varbūt tās pat arī priesteri viedoklī. Es domāju, ir tā vērts, eh, lai ieklausītos un tādēļ nospriedu, kad uh, nomainīšu varbūt tās arī e, šī raidījuma nosaukuma, lai būtu skaidrs tieši par ko, kas tas, tas būs par raidījumu, jo labā ziņas e, katru darbdienas vakaru pulksten sešos e, turpinās, bet, bet varbūt tās ir vērts arī iedot nedaudz, nedaudz specifi, specifiskāku un aprakstošāku ar šo nosaukumu, lai varētu iespējams labāk sekot līdz mums arī šajā ēterā. Tā kā jā, ar šo dienu sākam jaunu raidījumu ar nosaukumu eh, priestera viedoklis vai atsākam šo raidījumu, kas pagājušajā sezonā bija citādākā uh, laikā, pulkstens, um, ja nemaldos vienos, tad tagad gan tas būs pulkstens sešos katru pirmdienu un centīšos tad arī piedāvāt ar dažādākiem priesteriem iespēju uh, pārunāt par to, kas tad ir tas aktuālākais eh, sabiedrībā un kā par to domāt, ko par to vispār varbūt tās arī domāt. Rādījumā arī klausītāji, arī jūs esat aicināti iesaistīties šajā raidījumā, piedāvājot savas tēmas, par kurām gribētu dzirdēt viedokļi. Nu, šeit šajā gadījumā, jo īpaši tieši domājot par kādām no sabiedrības aktualitātēm, ko jūs par, kādām, par kādiem aspektiem, par kādiem procesiem, par kādiem uh, notikumiem jums šķiet būtu interesanti uzzināt arī, eh, kā priesteris eh, par tām lietām domā. Nu, <clears throat> piemēram, es eh, domāju, ka šobrīd viena no tādām lielām aktualitātēm, kas notiek visu caur pasaulē, ir, protams, Amerikas Savienotā prezidentu vēlēšanas jau pēc šķiet nepilnas, ne, nevis nepilnas, bet nedaudz vairāk kā nedēļas būs 5. novembrī būs Amerikas Savienoto uh, valstu prezidenta vēlēšanas, kurās, kā iespējams esat pamanījuši, ir divi kandidāti, Kamila Harris un uh, Trumps, uh, Trumps uh, nu jā, un kādas viņu starpā notiek uh, cīņas par šo uh, amatu, kas bieži vien vismaz Amerikā tiek uzskatīts par uh, eh, visietekmīgāko ama, amatu pasaulē. Nu, tādā ziņā, kad Amerikas savieno, Savienoto valstu prezidents var ietekmēt uh, procesus ne tikai pašā Amerikā, bet arī tālu ārpus Amerikas robežām. Ne visiem, protams, arī tas patīk, un te mēs arī uh, iespējams esam pamanījuši šīs saduršanās starp Ehm, nu, ja tā varētu nosaukt eh, rietumu un austrumu eh, blokiem, un šeit domājot vairāk eh, tos, kas ir ehm, rietumu, ehm, domājot vairāk tā kā Amerikas Savienoto valsts, Savienotās valsts un visi tie, kas nu, pieder rietumu pasaulē, vai lielākā <laughs> daļa no tiem, kas pieder rietumu pasaulē, un otrs puses bieži vien, nu, tur ir, tur ir šobrīd, manuprāt, tādā arī neskaidrība Krievija, pilnīgi noteikti grib būt liela vara kurā arī grib dominēt pasaulē, to mēs redzam par nožāru ļoti uh, ciniskā veidā, cenšoties arī izmainīt uh, robežas, uh, valstu robežas, kā šis iebrukums Ukrainā jau uh, trešais gads iet uh, šajā karā, <clears throat> bet uh, mēģinājumi to darīt arī citviet, bijušajās padomju uh, valstīs, uh, nu, uh, tās sarunas arī par, piemēram, mēs par Latviju un kā varbūt tās Krievija varētu mēģināt iesaistīties arī vai ietekmēt Latvijas vai Baltijas valstu uh, sabiedrību un vismaz tos slāņus, kas ir krieviski runājošie, lai panāktu kādu no saviem labumiem, bet, nu, beidzamais ir Grūzijas, Grūzijas uh, vēlēšanas, kurās, nu, uh, arī uh, bija tāda savā ziņā izteiktas cīņas starp uh, tiem, kuri uh, Eh, ir vairāk tā kā eh, pār Eiropu, Eiropas Savienību eh, noskaņoti cilvēku un savukārt no otras puses valdošā Eh, partija, eh, kur bija vairāk vai ir vēl joprojām, vairāk tomēr noskaņota uz austrumiem, un šeit doma bieži vien ir saistīta tieši ar eh, Krievijas ietekmes sfērām, nu jau un tie izraisītie konflikti. Nu, šis ir tikai kā tāds neliels piemērs tam, ko es domāju ar sabiedrības procesiem un notikumiem, par kuriem varbūt tās arī jūs gribat dzirdēt priestera viedokļi par šo jautājumu, es arī nedaudz, nedaudz ehm, pārreflektēšu, jo šodien gribu iepazīstināt ar šo mm, raidījumu, atjaunoto ehm, raidījumu, ehm, jaunu, jo jaunā laikā palaisto raidījumu, bet nākošajās pirmdienās būs jau citi priesteri viesi, priesteri, ar kuriem tad mēs aprunāsimies, pārdomāsim par uh, visām uh, šīm sabiedrības aktualitātēm, nu kas un kuram ir uh, tās aktualitātes. Uh, ne tikai par tām, kuras es pieteikšu, lai gan <laughs> varētu būt arī tās, kuras es pieteikšu, bet arī varbūt tās, kuras ir arī pašiem priesteriem šķiet svarīgas, lai par tām aprunātos un varbūt tās ir paustu savu nostāju vai viedokli. Un tādēļ es arī jums, rādījumu arī klausītāji, saku, kad arī jūs varat iesaistīties šajā raidījumā, protams, uh, piedāvājot šīs aktualitātes, par kurām gribat dzirdēt priesteri viedoklis, un kas to lai zina, varbūt tās, varbūt tās arī jūs eh, gribat dzirdēt kāda konkrēta priesteri viedokļa, arī par to nebaidāties tādā gadījumā sūtīt savas īziņas vai zvanīt šai studijā, lai tad um, padalītos un varbūt tās mēs varam arī noorganizēt tēmu apspriedi, pilnīgi noteikti es pieļauju neatkarīgi no priesteriem, bet par to, kuri priesteri piedalīsies, tas jau drusku izaicinošāks uzdevums, jo ne visi var, ne visi grib, nu jā, bet mēģināt gan mēs varam, to es apsolu. Tā kā droši, <clears throat> ja tu mani dzirdi tagad un tev šķiet, kad ir kāda tēma, par kuru tu gribētu dzirdēt viedokli, tad uh, padod ziņu, uh, ja ne šajā vakarā, ne šajā pirmdienā, šodien, tagad, tad varbūt tās citās pirmdienās mēs varam mēģināt arī uh, pārspriest par uh, jums aktuālo tēmu, nu, tas ir atkarīgs arī no tā, nu, kāda ir tā tēma, varbūt tās ir gana sarežģīta, lai eh, prasītu nedaudz vismaz sagatavoties. No otras puses, varbūt tās tieši labi, ka nav īpaši lielas gatavošanās, lai, lai tādā spontānā veidā varbūt tās arī mēģināt arī atbildēt uz, uz šo jautājumu. Bet ko darīt, ja gribat iesaistīties šī ētera satura veidošanā, ja tā to varētu nosaukt, tad sūtiet īziņas Īziņa telefona numurs ir 266 77 272. Bet zvanīt, varat arī zvanīt studijā, un telefona numurs, ja vēlaties zvanīt, ir 679 691 31, un, protams, uzdot atkal savu sevi interesējošo jautājumu vai pieteikt sevi interesējošo tēmu, lai tad kopīgi to arī pārdomātu un pārspriestu vai dzirdētu Uh, priesteru viedokli. Nu jā, kā jau es saku, šajā vakarā es esmu viens uh, ar mērķi iepazīstināt un pārdomāt par šīm, uh, par kādiem aspektiem, kas man šķiet ir tā vērti un interesanti, lai pasakot līdz, jo, manuprāt, tie, lai arī attālinātā veidā, un tomēr skar arī mūs un to, kādā veidā mēs varbūt tās uztveram lietas. Un, protams, eh, ja jau eh, priesteri viedoklis, es arī esmu priesteris un ļoti eh, lielā mērā, protams, ietekmējies no um, baznīcas mācības, no evaņģeliskās mācības, evaņģēlija, bībeles mācības, un tas nozīmē iespējams arī no šādas perspektīvas arī šos viedokļus, šīs pārdomas, refleksijas par tēmām, aktualitātiem un procesiem sabiedrībā arī varēsim redzēt un dzirdēt. Bet, jā, domājot un, un piesakot jau vienu no tām pirmajām aktualitātēm, ko jau es darīju nu pat kā, kā piemēru piedāvājot tam, kas tad varētu būt šīs sabiedrības aktualitātes, tad eh, pieteicu Amerikas Savienoto Valstu eh, vēlēšanas, kas nāk jau nedaudz vairāk kā pēc nedēļas un kur šobrīd notiek milzīga aktīva eh, vēlēšanu nu, kampaņa no gan republikāņu, gan demokrātu kandidātu pusē, mēģinot tad arī pārliecināt mm, potenciālos spēlētājus, tos, kuri vēl nav izšķīrušies par kuru partiju un par kuru kandidātu vēlēs, uh, tad eh, notiek tādas, nu, jā, jāsaka, pat ļoti nopietnas uh, cīņas, bet šajā sakarā um, tā domājot un, un, un sekojot līdz šiem procesiem, kas notiek, man no vienas puses, jā, uh, tas man šķiet tādā nu, lielākā ja varētu teikt, um, bildē lielākā tādā um, procesā es to visu uh, redzu, jo, manuprāt, šobrīd tas, kas notiek ne tikai Amerikas Savienotajās valstīs, bet uh, arī pie mums Eiropā un uh, um, tāpat tās arī austrumu uh, Um, reģionos, vai ne, ar Eiropas reģionos, vai tas būtu uh, Krievijā, vai Ukrainā, Baltkrievijā, vai nedaudz tālāk, tur redzam Moldova, nu pat kā um, vēlēšanas piedzīvoja, un, un, un nu, vakar, aizvakar bija arī Grūzijas prezidenta vēlēšanas, un, un visi, visi tie procesi, kas uh, notiek bieži vien, uh, Eh, šķiet, kad medijos tiek pasniegti kā tādas eh, kultūras vai tādas eh, milzīgas cīņas starp rietumu un austrumu um, domāšanas veidiem, un šeit uzsverot varbūt tās tā ietekmes sfēras, ne tikai domāšanas veidu, bet ietekmes sfēras, gan ekonomiskās ietekmes sfēras, gan arī, protams, tādas kultūras ietekmes sfēras, un kādi no komentētājiem mēdz pat varbūt tās izteikties, kad, nu, esam piedzīvojuši, esam liecinieki tādam revolucionāram laikam, kurā tiešām notiek šīs cīņas un, un iznākums vēl līdz galam nav nemaz arī paredzams, nu, kādi būs šie uh, rezultātu. Bet man liekas šajā sakarā arī man gribējās tā kā nedaudz vērs uzmanību uz šīm vēlēšanām un to rezultātiem. Un, un jā, ne, es nedomāju, ka tas ir pilnīgi viegli un tomēr, manuprāt, jā, to, redzot to, kādā veidā iesaistās uh, cilvēki šajās um, diskusijās no abām partijām un tad, nu, kādā veidā vispār šo, Amerikas prezidenta vēlēšanas šobrīd tiek uh, pasniegts kā tādas uzskatāms piemērs um, uh, tādai kultūras cīņai, uh, manuprāt, ir, ir tiešām nozīmīgi, kad arī mēs nepalaistu garām kaut vai tikai informētības dēļ, bet arī apzinoties, ka šie rezultāti var būt arī tādi, kas ietekmē tālākus kaut kādus procesus pasaulēs, pasaulē un sabiedrībā. No nu, tālūk, tas tāds ievads, bet principā tā doma, kas, kas mani šobrīd nodarbina, ir tiešām jā par to, ka uh, Ehm, iespējams, iespējams, eh, kad eh, jā, visi tie nemieri un sacelšanās un, un eh, pat arī militāri konflikti, kas šobrīd jau ir mm, mm, nu, kardarbībā aktīvā pat pāraugus, vai tas būtu Ukrainā vai, vai Izrēlā vai citviet pasaulē, nu, kad mēģinājums tā kā skaidrot, kāpēc un, un kas patiesībā šobrīd mm, notiek un no vienas puses var redzēt to, ka jā, pastāvošā sabiedrības kārtība, jeb, teiksim tā, pasaules kārtība jūg ārā, iespējams pat ar nodomu tā tiek jaukta ārā, un vieni no argumentiem, kāpēc tas tā notiek, ir pārdaloties ekonomiskās ietekmes sfērām, cīņas starp rietumiem, vairāk varbūt tās pat arī Amerikas Savienotajām valstīm un no nu, Ķīna, Indija, no otras puses Krievija cenšas it kā iesaistīties un arī dominēt, un tomēr šķiet šķiet, ka šobrīd eh, daudz lielāka ietekme un vara eh, ekonomiskajā ziņā vismaz ir Indijai un eh, Ķīnai. Bet tas ir viens tāds skatījums, ka tagad cīņas par par varu, par naudu, un no otras puses atkal redzot, kādi no komentētājiem saka tā, redzot to, kā šī rietumu domāšana, rietumu pasaules, nu tāda uzskatu sistēma, um, diemžēl, ir izsmēlusi sevi nespējot vairāk uh, tā kā parūpēties par sabiedrībām, par cilvēkiem, nodrošinot uh, cienīgus, cienīgu dzīvi, nodrošina cienīgu um, eh, ienākumus un iztiku un, un protams, to komfortu un, eh, un, un labo dzīvesveidu, ko varbūt tās savu laiku nodrošināja, eh, piemēram, mēs kapitālismu attīstību vai vēl pirms tam indivi, industriālā revolūcija un visādi šādas lietas, ka tagad piedzīvojot to, kad, diemžēl, atkal sāk dominēt uh, nu, Amerikas prezidenta vēlēšanās katrā ziņā nodala starp e, eliti, kas bieži vien ir uh, baltās rases cilvēki, ļoti augsti izglītoti ar sakariem, kontaktiem, ar ietekmēm, kuriem ir arī naudas, un otrs puses atkal tā vienkāršā cilvēku masa, uh, kas ir pārsvarā tomēr, uh, un kad šie savstarpējie uh, uh, savstarpējās tādas sadursmes, kad, uh, kad tas nav tikai par, uh, par naudu vairāk, ka tas nav tikai par ekonomiku, bet ka tas ir uh, tiešām tāds uh, veselas kultūras uh, sadursmes, kurā, kur notiek cīņas. Nu, un to bieži vien tad arī raksturo, piemēram, mēs no demokrātu puses, lai arī cik cenšas uzsvērt ar šo uh, fokusu uz ekonomisko izaugsmu Amerikas Savienotajās valstīs, tomēr arī var novērot un nu, redzēt to, cik lielā mērā varbūt tās tāda dženda mm, ideoloģija un visi, kas ir, viss, kas ir saistīts ar, piemēram, es, um, LGBT un visādiem šādām kustībām, un otrs puses republikāņu partijā ar Trumpu priekšgalā, uh, kuri ir ļoti tādi mačo tipa uh, uh, Um, kandidāti, kuri, kuri uh, savukārt uh, uzstāja kā pārstāvēt šo masas un, un, un to cilvēku lielāko cilvēku daļu, kura varbūt tās ir uh, mazāk izglītot kaut kādu sakritību dēļ vai uh, kuriem nav tāda privileģēta stāvokļa, un cik arī dīvaini tas nebūtu, Trumps, kurš ir no ļoti privileģēta um, konteksta ģimenes um, nācis, vai tomēr it kā pārstāv šo uh, sabiedrības daļu. Nu jā, un tad šīs sadursmes, ar kuras šobrīd notiek, um, tiek kā tādas piemērs, Amerikas šīs vēlēšanas tiek mm, savā ziņā tā kā uh, lielisks piemērs dots tam, uh, kā, kā šī kultūra sadursme notiek un kā uh, notiek, uh, nu jā, tāda sacelšanās pret pastāvošo kārtība šajā gadījumā, kurai mēs esam liecinieki. Nu tā, tas, tas viss tāds gars ievads, un, un tad tas jautājums no manas puses, no manas puses kā, nu, priestera puses ir, bet kā, ko mēs, kā mēs varam uztvert šīs lietas, un kā mēs varbūt tās varam, nezinu, reaģēt uz šīm lietām. Nu, protams, tiem cilvēkiem, kuriem kuri seko līdz šādiem notikumiem, un šobrīd jau tā vien šķiet, ka nav iespējams pat nesekot līdz, ņemot vērā to, ka nepārtraukti tiek rādīti um, uh, sižeti un um, tiek rakstīts arī Latvijas, te skaitā Latvijas arī medijos par prezidentu vēlēšanām Amerikā un, un, un, un ļoti pat uh, tuvā veidā uh, sekojot tam līdz, bet tas jautājums, kā mēs, iespējams, uh, pat gribas teikt tā, kā kristieši mēs varētu eh, raudzīties uz šiem procesiem un, <laughs> nu, man negribas eh, teikt, nu, par ko te mums būtu eh, jāvēl, jo pirmkārt mēs, mēs jau nevienu nevēlēsim, kā es atrodoties šeit Latvijā un esot Amerikas pilsoņiem, bet no otras puses, lai arī uh, Nu, baznīca arī uzstāja uz to, ka ir jābūt iesaistītiem, aktīvi iesaistītiem arī uh, politiskos procesos, lai, nu jā, pat jāsaka godīgi, lai ietekmētu tos un varbūt tās arī veicinātu taisnīgāku un pilnvērtīgāku sabiedrības un, um, un valsts attīstību. Un, nu, tas attiecas kā uz Latviju, tā uz Amerikas Savienotajām valstīm un citām daudz, daudzām citām valstīm. Tā kā jā, uh, no vienas puses, jā, mums nevajadzētu būt pasīviem, tātad Eh, un vienkārši noraudzīties uz to, kas notiek. Nu, ja tu esi Amerikas pilsonis, visdrīzākais tev ir jāiesaists ja vēlēšanās, jo tā galu galā arī ir milzīga problemātika mūsu, eh, nu, teiksim tā, sabiedrībās, rietumu sabiedrībās, pie kuras es gribu pieskaitīt šajā gadījumā arī Latviju, kad, eh, diemžēl, saskaroties ar šādu politiku un politiķu rīcībām, uh, cilvēki kļūs aizvien apātiskāki un mazāk ieinteresēti iesaistīties. No otras puses, um, tas, kad neiesaistās, um, nu, ne, nekādu labumu jau īstenībā nenes pat vēl sliktāk. To var izmantot um, tie, nu, kas gribētu, varbūt tās uh, sliktu, lai tad arī panākt savus rezultātus. Tā kā no nu, vienas puses, jā, mēs nevaram, nevaram nu, vismaz tā izdarot secinājumu, lielāku secinājumu par uh, to, kas uh, notiek, ka mēs nevaram palikt malā. Mums ir jābūt iesaistītiem, mums ir jāmeklē veidi, kā mēs varam uh, iesaistīties un arī um, veidot atbilstoši tam, kā mēs uh, uzskatām un uztveram lietas eh, arī sabiedrībā, kas, protams, neizbēgama novedīs arī pie dialogu, pie sarunas, pie tā, ka mēs nevis autoritatīvi mēģinam kaut ko ietekmēt, bet, eh, bet veidojam šīs attiecības un mēģinam panākt to labāko vēlamo eh, rezultātu. Mani, nu, tā kā no vienas puses par, par vēlēšanām, pašām vēlēšanām, kā jau es saku, īsti laikam um, um, negribu nemaz arī izteikties, par ko vēlēt, par ko es, piemēram, es vēlētu tikai tādēļ, ka uh, tas tomēr ir citas valsts vēlēšanas un, un neskar man, un līdz ar to arī neesmu tik ļoti ieinteresēts, bet uh, no otras puses arī uh, jādomā ir par, par to, kas tiek vismaz prezentēts tādā um, vadošajos mēdījos, tad bieži vien tiek uzsvērta Harisas, uh, demokrātu kandidāts, um, uh, tādi plusi, ehm, neskatoties uz to, kad arī daudz tiek kritizēts, tomēr tie plusi, kā to normalitāti, to iespējams tā teikt pastāvošās kārtības, ehm, turpinātību nodrošinot, un otrs puses ir trams, kad dažbrīd pat par diezgan traku cilvēku tiek uzskatīts un, un, un, un pasniegts kā tāds, ši, kurš ir bīstams, nevis vienkārši pastāvošajai <laughs> kārtībai, bet, bet kopumā sabiedrībā bīstams, jo bieži vien viņa izteikumi ir, izteici, izteikumi, viņu kampaņas, viņa runas ir tādas, kas uh, vairāk šķeļu un vairāk uh, ir naida pilnas un rūktuma pilnas un, un, un, un, un par ko bieži vien arī norāda, kad ja tiešām tas, ko pasaka uh, šis kandidēts savās vēlēšanās uh, kampaņās, un ja viņš to īstenotu, kad, nu, tad varētu būt diezgan smagi un grūti laiki pienākuši. Nu jā, katram jāseko līdzi, citiem vārdiem, katram jāseko līdzi ir, kas notiek un um, kādi ir šie uzstādījumi un jāizdara atbilstoši arī uh, secinājumi. Bet nu, viens ir skaidrs, ka mm, palikt malā mēs nevaram, jo uh, tas, manuprāt, ir tiešām tāds kā mm, rādītājs uh, tam, kādā um, stāvoklī šobrīd uh, vispār ir politiskā sistēma, politiskā kārtība un, un arī tas, kā, kā tad um, notiek politika mūsdienās un, un līdz ar to uh, Es domāju, ja mēs negribam, lai kaut kas tam līdzīgs notiktu pie mums, kas, manuprāt, diezgan strauji tuvojas, jebkurā <laughs> gadījumā, tad mums ir jādomā līdz e, un, un varbūt tās arī jārunā, lai tiešām varētu um, veidot citādākā veidā um, gan politiku, gan arī sabiedrību. Nu tā, tā bija tāda mana uh, gara refleksija, pārdoma, uh, padalīšanās par to, ko, kas man šķiet ir aktuāli un kam vajadzētu uh, pievērst uzmanību un uh, vērību šajā gadījumā. Nu tālūk. Bet par ko tu domā, radumēri klausītāji? Tu padod ziņu, varbūt tās varam kopā arī par uh, tēmām, kas tev šķiet uh, svarīgas. Nu, tas gan būs jau nu pēc mazas muzikālas uh, pauzītes, bet ja ir kāda tēma, pilnīgi droši sūti īziņas 2 6677 272 vai zvani 679 69 131. Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šīties priesteris Jānis un raidījums priestera viedoklis. Jā, šis ir atjaunots raidījums no pagājušās sezonas, eh, gan bija citā laikā, bet eh, atjaunot jaunā eh, raidījums priestera viedoklis, kurā sarunāšos ar priesteriem, vairākiem vai, vai vienu, redzēsim laika gaitā, sezonas laika gaitā, bet saruna būs ar priesteri, priesteriem par sabiedrības aktualitātiem un procesiem un to, kā mēs varam domāt vai, vai aizdomāties par kaut kādām lietām sabiedrībā. Tā kā, jā, tas ir paredzēts šodien, šodien tāda neliela iepazīstināšana ar šo ideju un pārdomāšana, nu, šoreiz ar mani vienu pašu, uh, bet nu, uz priekšdienām gan ceru, kad būs uh, priesteri, ar kuriem tad mēs kopā varētu pārunāt par kaut kādām tēmām un lietām. Nu jā, tāda ir tā doma. Turklāt eh, šajā raidījumā arī jūs varat iesaistīties ar saviem jautājumiem, varbūt tās ar savām akti, aktualitātēm, par kurām gribat dzirdēt, tad arī šī priestera eh, viedokļi. Tad, kā jau es saku, pilnīgi droši nebaidamies un uh, Ehm, sūtam īziņas, ehm, rakstam īziņas vai zvanam ēterā un dodam, nododam tad ziņu par to, ko tad jūs gribētu dzirdēt vai ehm, par kādu tēmu jūs gribētu pārspriest, pārunāt šajā gadījumā raidījumā priestera viedoklis. Nu, tāda lieta. Pirms muzikālās pauzes es kā piemēru tam, kas varbūt tās tikai mani nodarbina, bet manuprāt nebūtu uh, Eh, ka tas nav tikai manis, mana problēma, mans mm, eh, jautājums, kas mani nodarbina, bet kas iespējams arī daudzus citus nodarbina, ja nu vienīgi neesam nu noguroši no politikas un, un visā tā ārprāta, kas dažbrīd eh, vēlēšanu gaisotnēs notiek, runāju par Amerikas prezidenta vēlēšanām un, un to, kā šis process dažbrīd vismaz kādu komentētāju um, viedokļos uh, tiek prezentēts kā tāds uh, kultūras cīņu, um, cīņas, kas šobrīd uh, notiek, kur uh, mēģina tā kā mm, tas, ko mēs varētu nosaukt par konservatīvi, uz vērtībām balstītu un, un uz, uz tām vērtībām, kas arī mums kā kristiešiem šķiet saistoši, kā ģimene, kā um, um, ģimenes vērtības, vai ne, un, un nu, tāda pastāvība sabiedrībā un tā tālāk pret, pret eh, mainīgo plūstošo, nu, bieži vien uh, saistītu arī ar, ar dzimumu ideoloģijām un visādām tādām lietām. Nu jā, tas ir viens tāds kā redzējums, bet vienlaikus arī to redzot kā tādu uh, sociālā stāvokļa uh, cīņu uh, ar caur šīm ideoloģijām, kas izplau, izpauž un līdzās kopā, protams, arī ar uh, ekonomiskajām ietekmes uh, sfērām un, un pārdalēm, kas šobrīd um, ne tikai Amerikā, bet visi caur pasaulē um, notiek. Nu jā, tā bija, tā bija viena lieta, kur man šķiet ir tā vērts, lai pievērstos, un, un nu, vismaz šobrīd ehm, nekāda milzīga dziļā doma nav, kā tikai tas, ka nu, mēs nevaram palikt malā un uh, un neko nedarīt, jo um, tie procesi atnāks arī līdz Latvijai, un tad, ko mēs darīsim, vai būsim gatavi diskutēt, sarunāties, vai būsim gatavi uh, iesaistīties un arī um, veidot tad šo vidi un, um, un, un tēmas un, un jautājumus, kas tiek risināti, un varbūt tās arī, um, kā teikt, iestāties pat tad par šīm uh, vērtībām. Nu, tā bija viena no lietām, kas, manuprāt, ir tā vērts, lai pievērst uzmanību. Otra ir ļoti uh, iespējams baznīca orientēta, un tā ir sinodalitāte, jā, jau kā trīs gadus kopš tiek runāts par sinodalitāti, un nu pat kā burtiski vakar eh, beidzās uh, sinode, vakar vai šodien oficiālā noslēguma mise bija, bet vienmēr sakot, beidzās sinode, kurā Romā tikās daudzi, jo daudzi bīskapi no visas pasaules, bet ne tikai bīskapi, arī laiki, kas bija uh, tāds nu, ticīgā tauta pārstāvi, eh, kas bija tāds kaut kas jau unikāls eh, savā ziņā priekš eh, šādām sapulcēm, kur tika runāts par baznīcas aktualitātēm un, un, protams, viena no problēmām redzot to, ka baznīca piedzīvo krīzi, iet cauri krīzē, jā, ne tikai politika un ne tikai sabiedrība kopumā, bet arī baznīca vai, teikšu tāpat, pat baznīca iet cauri krīzēm, un šajā sakarā tad, nu, pāvis Francisks sasauca šādu sinodu, kurā iesaistījās triju gadu mm, periodā, iesaistījās visi, kas vēlējās iesaistīties, un pagājuši gadu oktobrī bija bīskapu sinode, un šogad uh, oktobra mēnesis arī tika veltīts šām, šīm sarunām, ir iznācis dokuments. Uh, um, pagaidām latviešu viņš nav, nezinu, vai vispār viņš būs, bet um, man gribējās vēlreiz šo aspektu izcelt, jo notiek sarunas. Uh, tie, kas esam ticīgi, varbūt tās arī, lai apzinātos, ka baznīca arī nestāv uz vietas un, un, uh, un domā par lietām, domā par procesiem, kas notiek arī baznīcā. Nu, kaut vai tādēļ, ka trūkst priesteru, trūkst uh, cilvēka aiziet no baznīcām, Baznīca paliek tukšākas, aizvien eh, nomāktāka un depresīvāka, vismaz tā saucamajā rietumu pasaulē paliek eh, baznīca, tur, kur ir, eh, nu, kā teikt, jaunajās zemēs, vai Āfrika, vai, vai Āzija, Latiņa Amerika, tur jau, cik noprotam, baznīcas dzīve ar vēl joprojām ir ļoti dzīvelīga un kūsā, bet, nu jā, diemžēl rietumu pasaulē tā paliek, un rietumu pasauli saprotot tiešām uh, Eiropu, Ameriku, Ziemeļameriku, Austrāliju, Jaunzēlandi, Dienvidāfrikas, Dienvidāfriku un tā tālāk, vai ne? Tā, šī, šī pasaules daļa ir tā, kas varbūt tās mainas, bet jā, nu, ir sinodi, kur pāvests kopā ar biskupiem un, un ticīgo, ticīgās tautas pārstāvjiem tad mēģina risināt kādas no šīm uh, lietām un diskutēt. Ir beidzies šis process, uh, nu, tāds oficiālais, aktīvais diskusiju process ir beidzies, bet, kā tiek teikts, tagad notiks implementācija, jeb ieviešana dzīvē tam, kas te tika runāts. Es domāju, ļoti daudz tika runāts un pārspriest, bet bieži vien arī nelīdz galam saprasts un, un, un izprast, kas tad patiesībā notiek šajā, šajā visā sakarā. Un, manuprāt, lasot un pārdomājot pagājušā gada sienodes sintēzes dokumentu, tad sapratām, ka eh, daudz no tās ažiotāžas, kas tika izraisīta, patiesībā patiesībā ir tikai, um, tikai ažiotāža, nekāda pamata tam uh, līdz galam nemaz nav, lai gan bija, jā, cik es saprotu, arī mēģinājumi risināt tos karstos jautājumus, vai tas būtu saistīts ar sieviešu lomu vietu baznīcā, nu, arī šobrīd uh, dokumentā pieskaras uh, sieviešu vietai baznīcā, gan uzsverot vairāk to, ka ir uh, jābūt uh, ierādītai daudz lielākai lomai, un jābūt arī dotai iespējai ietekmēt baznīcas dzīvi, um, pieskaras ar vienu, diviem teikumiem par to, kad sieviešu ordinācija par diekoniem uh, eh, ir tāda lieta, bet, diemžēl, tas tiek atstāts, nu, tas ir mans vārds, diemžēl, tiek atstāts, um, tiek atstāts uh, uh, tālākiem teoloģiskiem pētījumiem, uh, tā kā izmaiņu nav. Dokumentā nesaka, diemžēl, to es vienkārši runas, Ehm, laikā tā sanāca to pateikt, bet, e, bet dokumentā tā nesaka. Dokumentā vienkārši e, nonāk pie secinājuma, ka tam ir vajadzīga dziļāka teoloģiskā izpēte, un tad šobrīd ir arī šīs teoloģiskās izpētes grupiņas par dažādām tēmām, e, par ko tad nu, līdz pat man šķiet nākošā gada vasarai ir paredzēts, kad tiks uh, diskutēts un spriests. Nu tā, no vienas puses šķiet, ka uh, nav uh, nekādu tādu skandalozu rezultātu eh, šim dokumentam. Nu viens bija jā, šī sieviešu ordinācija, diekonu ordinācija, par ko vienu brīdi tika runāts un kas vēl joprojām uh, ir palicis šajā dokumentā, bet uh, kas nekādā ziņā nepieprasa, neatzīst vai neuzliek par pienākumu ordinēt uh, sievietes šajā diekona kārtā. Otra tāda nu, karstais jautājums, kas vienu brīdī tika apspriests, bija par bīskapu lomu baznīcā, kā tiek izvēlēti, kāda ir autoritāte, vara un e, kā tas viss process notiek, bet, e, cik saprot, arī šajā jomā nav tādu uh, uh, milzīgi radikālu nekādu um, lēmumu. Kopumā gan šis dokuments uh, ir vērā ņemams tādēļ, kad, uh, lai arī tiek atstāts vairāk kā tāds um, iedvesmai un, un, un kā tāds vadmotīvs uh, lokālo baznīcu, dieciežu, valstu baznīcām risināt kaut kādas lietas un jautājumus uh, eh, sinodālām <laughs> veidā, un uz to arī aicina mūs, bet, bet nav, tādā dogmatiskā līmenī saistoši e, šie, e, šie e, padomi, ieteikumi, vadlīnijas, kas šobrīd šajā gala dokumentā ir izstrādāts. Es ceru, ka būs arī par to iespēja lasīt, bet kāpēc es šo, par šo vispār runāju, tas ir tādēļ atkal, lai norādītu, ka šis ir process, kas patīk vai ne, bija tomēr ilgstošs process, kas baznīcā tika ierosināts un kam uh, iespējams šobrīd grūti definējama, bet tomēr ietekme un, un, un, un ka šis process un arī šis galā dokuments uh, ietekmēs arī mūsu dzīvi un tā doma ir, ka cerams pat uz eh, labāku un uh, cerams, kad uz tādu uh, atjaunotu un pilnvērtīgākā, pilnvērtīgāku arī ticības e, dzīvi, bet tas atkal jāsaka, tā būs lielā mērā atkarīgs arī no mums pašiem, kādā veidā mēs varbūt tās uh, redzēsim šo dokumentu, vai mēs nostāsimies kritiķu pozās un uh, visu automātiski bez iedziļināšanās un bez tādas atvērtības um, uzreiz vienkārši nolieksim kā nederīgu, jo kaut kāda iemesla dēļ tagad varam uzskaitīt, vai no otras puses nē, kad mēs tomēr varbūt tās arī savu, savu kaut kādu ierobežotību mēģināsim pārkāpt vai strādāt ar sevi, lai tomēr to, uz ko mūsu svētais gars, baznīca, uz ko arī svētais tēvs, pāvests aicina, mūs arī mēģināsim darīt. Jā, jā atkarīgs no mums. <coughs> Tad jautājums – uz ko mēs esam gatavi tādā gadījumā. Bet uh, pilnīgi noteikti um, ignorēšana nebūs attieksme, kas, uh, kas būtu šajā <laughs> gadījumā vēlama vai varbūt tas pat uh, veselīgi un, un kas varētu mainīt kaut ko, jo manuprāt, uh, kaut kādā ziņā vismaz uh, no tā, ko varēja nu, attāluma uh, kā uh, novērot, ir, kad tam, šim procesam uh, šis process ir uzsākts, viņš nav nobeigts, viņš ir uzsākts un visdrīzākais vēl uh, ilgstoši mēs varēsim vērot eh, un, un, un novērot tikai pēc kāda laika arī uh, šī procesa tādu ietekmi uz baznīcas dzīvi. Un es esmu pilnīgi pārliecināts gan jau, kad Dieva svētā gara vadībā arī ļoti, ļoti pat pozitīvu Eh, pārmaiņu, kuru eh, mēs visi eh, varēsim tad arī piedzīvot. Nu tālūk, rādījumā arī klausītāji, šovakar gan es tad arī noslēdzu, paldies, ka bijāt kopā ar mani, atgādinu, kad katru pirmdienu būs raidījums priesteru viedoklis, saruna ar priesteri par baznīcas vai sabiedrības aktualitātēm, par to, kā mēs varam domāt, kā mēs varam saprast, kaut kādas lietas, un šajā raidījumā arī jūs varat iesaistīties, piedāvājot savas tēmas vai aktualitātes sabiedrības vai baznīcas, kas jums šķiet ir tā vērts, lai pārdomātu un mēģināt varbūt tās arī saprast labāk. Tad eh, pilnīgi noteikti iesaisties, pieslēdzies, ehm, sūti īziņas vai zvani ēterā eh, pirmdienas vakaros pulksten sešos, lai tad ehm, veidotu šo saturu interesantu, bet šajā vakarā gan visiem, lai skaists šis vakars. Izskanēja raidījums priestara viedoklis, saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!